Međutim, do uspostave ovoga šerijata potrebni su ogromni napori. Potrebna je hijđra. Potrebna je borba. Potreban je trud. Potrebna su ogromna odricanja. I sve ono što karakterističe ovaj put, što mu daje posebnost, jel tako, u primjeni toga puta jeste ogroman sabur, jači i teži od svega do sve što smo imali. Potreban je ogroman sabur. Vidjet ćete, poštovani džemate, braćo moja i sestre, da ono što smo imali prije je smiješno u odnosu na ono što nas čeka. Da ona iskušenja koja su bila prije, sad su nam, jel tako, smiješna, malehna, i na njih se taman jedva da je obratimo. Tako će biti stalno, braćo moja i sestre. Sve što budemo više prilazili i prolazili, sve što nam bude e, manje izgledalo što je bilo prije, znake da šta? Da napredujemo, alhamdulillah. Znake da napredujemo. Pa kad se i posvađamo, izmirimo, napredujemo. Kad se nešto desi, pa se prođemo kroz to dobro, opet napredujemo. Kada nas napadnu taguti, prati nas ovi, prate oni, mi stanemo čvrsto, to je znak da napredujemo, ali zahvaljujući Allahu, ovo nemojte zaboraviti nikad. Zahvaljujući Allahu. Ako budemo stali i ne bude išlo dalje, treba nešto raditi, gdje? Među nama. Treba nešto mijenjati. Glavni uslov je kajanje kajanje svega što je urađeno od onog što Allah subhanahu ta'ala zna, a mi ne znamo, tako? Zbog čega ovo govorim? Pogledajte, poštovani džemate, sve svjetske sile, nazovite sile, sluge taguta, koje su živjele u Egiptu, u Mestru, Siriji, Tunisu, Afganistanu, u čitavom svijetu, svi imaju iste misli. Svi isto žele da urade. Samo svako radi na svoj način. Allah te bareke u ta'ala. Kaže u svojoj knjizi. Tilke ajatul kitabil mubin. Ovo su ajeti knjige jasne. Ona je nosi naziv mubin jasna. Nije nejasna. Pa kaže uzvišeni dalje. Netru alejke min nebe i Musa ve Fir'aune bil haqqi li qavmi yu'minu. Obratite pažnju. Kaže uzvišeni. Netru alejke min nebe i Musa. Kazat ćemo ti. Je tako? Kazivanja o Musau i Faraonu ve Fir'aun bil haqq li qavmi yu'minu. Sa istinom. Znači istinite vijezdi ti govorimo. U prevodu ovdje stoji kako je bilo. Je tako? Znači uzvišeni obavještava. Znači kazivanja ti govorimo o Musau, o, o ovom Musau i Faraonu, Firaonu, i istinite događaje ti prenosimo. Kazivanja u vjerovjesnicima, braćo moja, nama ne služe da mi to prepričamo i završimo s time. Ne, nego da bude od naše akide ono što je se desilo njima i onim narodima koji su im se suprotstavili, desit će se svima isto do sudnjega dana. Ista pomoć obećanja od Allah subhanahu wa ta'ala će doći na njegove robove gdje god oni bili. Makar bili u, u dubini okeana. Kaže dalje uzvišeni. Inna firavune ala fil ardi vođale ehle hašija. Kaže, farao se bio šta? U zemlji po, uzdigao, podigao, uzvisio i stanovnike njegove na stranke dijelio. Na koje je na strane? Na strane kako je on htio, jer se bojao čega vi ćete kasni. Kaže dalje, taifetu minhum yudabihu abnaehum, kaže, e, na stranke je podijelio narod, tako jedne je tlačio, pa i mušku djecu, abnaehum, tako, klao. Šta je radio sa ženama? Kaže, o jeste hi nisaehum, a žensku ostavljao da žive. Znači, muške je ubijao, Čim se rodi, braćo? Čim se rodi? Pogledajte ovog zulma. Zašto je to radio? Vidjet ćete. Pa kaže dalje, uzvišeni, innehu kane minel mufsidin. Doista je faraon bio šta? Pravi smutljivac. Nego, braćo moja, u čemu se ogledala njegova smutnja? Zašto je on to radio? Zašto je ubijao malu nejač? Malu djecu, muškarčiće? imao toliko ogromnu vojsku. Šta je to bilo, čega je bilo strah? Čega je to faraona bilo strah? Ha? Pa kaže dalje uzvišeni. E, da je bio, kaže, innahu, kane milan muftidin. Bio je pravi smutljivac. Zašto ga Allah naziva smutljivcem? Ovo je, e, inahu kane uh, e, muftidin. Minal muftidin, jest? Minal, sa određenim članom. Zašto je bio ovaj muftid? je šta? Kjafir. Ovo je kjafir mufsid. Pravi pravcati smutljivac. Koja je osobina svih mufsida? Žele da vladaju na zemlji. Bilo kojim sistemom nije bitno. Njima braćo odgovara i komunizam samo da su na vlasti. Njima odgovara i socijalizam samo da su na vlasti. Njima odgovara šta? A, marksizam, ne znam, lenjinizam, komunizam, samo da su na vlasti. Šta njih briga za vjeru i za Laha? Svi ovi mufsidi imaju istu osobinu. Bili oni demokrate, komunisti ili ne znam ko, imaju isti cilj. Hoće da vladaju na zemlji, da vladaju ljudima, zato i nazivamo tagutima, jer hoće da budu bogovi. Je tako? Hoće da budu bogovi na zemlji. E, zašto se ovo dešava? Kaže uzvišeni dalje, gledajte sad. Zašto je ovo radio faraon? U drugom majetu uzvišeni kaže da ga je bilo strah da je faraona bilo strah da se ne, post, ne, ne da mu se ne suprostavi ili da se ne pojavi neko ko će mu se šta suprotstaviti. Pa možete zamisliti koliko ga je bilo strah da je ubio mušku djecu, ne bi li iz njihovi krišmi izašao neko ko će se njemu šta? Suprotstaviti. Gledajte koji zulum, koji zulumčar. Da se ne bi šta formirala kakva skupina da se ne bi šta pojavila kakva moguća vojska, pa da mu se suprostavi. Ali toliki strah, ubijaj sve što se rodi od muška, a žene ostavljaj. Pa Allah te bareke o ta'ala kaže وَيُرِيدُ أَنَّ مَنَّ وَيُرِيدُ أَنُّ مَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِيفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ kaže uzvišeni a mi smo htjeli gledajte sad ovo da one ويريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض kažu dušeni a mi smo htjeli da one koji su bili tlačeni na zemlji obratite pažnju neće biti kako faraon hoće nego biće ono što Allah hoće da bude a Allah hoće da bude njegovog svjetla je tako Allah hoće, a kad Allah nešto hoće, može li to iko spriječiti? Nema šance هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Ja sam poslao, on je poslao poslanika sa uputom, sa vjerom, da je uzdigne iznad svi vjera. Znači, tako će biti. U to nema sumnje, braćo moja. Ko u ovo ne vjeruje, on je onaj koji ne vjeruje. Tako on mora biti. Uzvišeni kaže. A mi smo htjeli da one koji su tlačeni na zemlji bili, koji nemaju položaja, koji nemaju vojsku, koji nemaju rakete, koji nemaju satelite, koji nemaju avione, koji nemaju novaca, koji su moji robovi, ali su bjedni, siromašni, toliko izgledano, da izgledaju nejaki, kaže uzvišeni. A mi smo htjeli njih, šta? Da milošću obaspijemo i da i vođama učinemo i da učinemo šta? Nasljednicima. Gledajte, vraću moja, Faraon ubija mušku djecu. Da se ne bi pojavila skupina koja će mu se suprostaviti. Ali Allah hoće da upotpuni svjetlo svoje i hoće da uzdigne svoju vjeru. Pa kaže uzvišeni, a mi smo htjeli, a bit će ono što Allah hoće da bude, da kaže one koji su tlačeni na zemlji uzdignemo, pa kaže dalje, da i obaspijemo milošću. Da i vođama, vođama, direkt će udariti u sami vrh ovog sistema. Da i vođama učinimo, a nakon toga da budu nasljednici. Koga? Moji poslanika i moje vjere. Pa kaže uzvišenim dalje, slušajte ovo. Manu eh, makina lahum fil ard, kaže uzvišeni, i da im kaže damo vlast na zemlji. Evo obećanje Allahovo. Pa kaže uzvišeni, a da faraonu i hamanu i vojskama njihovim وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ Kaže uzvišeni da faraonu, Hamanu i vojskama njihovim damo da dožive ono baš od čega je bilo strah. Gledajte, braću. Ono čega se faraon najviše bojao. Šta mu se desilo? Pa on odgajao u svojoj vlastitoj kući. Zar nije Musa a.s. došao Allahovom voljom i odgajao se u njegovim dvorima. U njegovom dvoru, Allahu akvar, ima da se nikne i izaće onaj koga ću ja učiniti vjerovjesnikom i on će ti se suprostaviti. On će biti uzrokom da udari na tvoju vlast. On će biti uzrokom da naredi moru da potopi tebe i tvoje vojske. Allaha molim da uništi sve vojske koje su suprostavljene njemu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I to će biti to će se tako mi Allaha desiti. Gledajte koliko se faraon uzdigao. Zašto je to radio? Pa bojao se, braćo moja, za vlast. Bojao se da mu šta? Neko ne uzme ono božansko što je sebi pripisao. Ono što je sebi pripisao božanskog ili božanstva Uzeo mu je onaj koji je jedini zašto da mu se i bade čini. A on se zove Allah subhanahu wa ta'ala. I on će svakog takvog ohlnika, mufsida, silnika, svakog će Allah uništiti. Poslaće mu da gleda kako niču u njihovim raljama, dvorima, državama, gradovima, ljudi koji će biti tako mi Allaha uzrokom njihovi propasti. Bilo koji sistem na zemlji, Ne znam koliko da su moćni. A manje su moći od faraona, braćo. Ovi danas mufsidi i silnici i vlastodržci, ne ubijaju čim se rodiš. Jel tako? Ne ubijaju fizički. Ali zato kaže, daj mi dijete u petoj godini života, daj mi ga u školu. Da mu ja saperem mozak. Da ga ja sredim. Eto ti faraona 21. vijeka. Isti oblik. Isto hoće samo različite metode da unište šta? Akidu. Ali znajte, braćo moja, i budite presretni kada vidite da se u jednom gradu pojavio samo jedan Allahov rob iskreni, makar bio sam, Allah svim onim koji mu se suprostave sprema zamku. Zašto? Zato što je došao dokaz, a uzvišeni neće kazniti dok se dokaz ne uspostavi. Neće kazniti. Pa to uzvišeni nekad uradi on, je tako? Pošalje vjetrove, pošalje meleke, pošalje, pošalje, pošalje. A nekad to uradi sa svojim robovima. Molim Allah da budemo ti. Pa pogledajte. Faraon se bojao. Allah kaže da ga je bilo šta? Bilo ga kaže strah. Bilo ga kaže strah da ne izgubi vlast. Da mu ne padne država. Tolike vojske. Toliko je vojnika imao. Braćo moja, to je nepregledna daljina ne, ne, faktički, da gledamo dunjalskim smislom, jer tako, nemoguće bilo da bilo ko šta uradi. Toliko se u ustoličio bio, pa šta mu se desi? Od Gajova nije bio ni svjestan u svome dvorcu nekoga ko će mu uzeti vlast. To jest, ko će biti sebebom da Allah preko njega uzme vlast. Postavljamo sebi pitanje i onima kojima ovo nije jasno, kojima neće biti jasno, I šta me briga što im nije jasno? Koji to sistem Allah voli osim svoga? Koji? Koji to objavu je poslao Allah subhanahu wa ta'ala? Radi koje objave je Rasul Ali Sato Selam krvario? Gladan bio. Zašto su se onda narodi digli odmah protiv njega? A on bio sam. Ja, Muhammed, šta ti to radiš? Ovo je ozbiljno što ti govoriš. Ti hoćeš da srušiš ovu vlast u Mekki? A mi uživamo, jedemo, pijemo, imamo svoje vladare, imamo svoje vođe. Kad nam nešto treba, mi se dogovorimo i izglasamo. O, Mohamede, ti od nas tražiš nešto veoma veliko. Pa su rekli, ubijte ga, razapnite ga, zakoljite ga, rugajte mu se, rate šta znate, ali morate ga zaustaviti dok nije dobio snagu. Nije Mohamed Salavi se ne dobio snagu. Zašto? Zato što se on nije uzdao u svoju snagu. Uzdao se on u snagu u kojoj su se uzdali, a to je naša akida. Ibrahim, Jakub, Jusuf, Isa Salatu sratu vaselam, Musa, Šuhajb, Lud, svi su se uzdali u šta? U Allahu subhanahu wa ta'ala snagu. Govoreći, la havle wa la kuvete illa billah. Nema snage niti moći osim sa Allahom. Sve će vlasti prestati osim Allahove. Limen el mulku jam ili lahil vahid kahar. Njegova vlast nikad ne prestaje. Njegova vlast će biti pokazana ovim narodima ovdje na zemlji tako je Allah. Pa uzvišeni gledamo kako Allah priprema svoje robove za pobjedu. Je tako? Pripremao je dugo. I na tome putu su mnogi završili našu braću u Siriji. Robove u Iraku koji su ubijani, tlačeni, klani, mučeni na najgori mogući zvjerski način. Ispričat ću vam šta je se desilo. Do skora u Siriji. Tamo vladaju šije, musajrije. I svinje, njihove vođe. Izlazili bi na cestu njihova policija i pitali bi zašto ti tog i tog šeha? I djete. Ako bi djete reklo znam Došli bi ubili njega i čitavu porodicu. Jer su znali da djete to ne zna džaba. Pa bi kaže, ako bi neki od studenata, ovo šejh Arifi govori, Allah mu ne dao, neki od studenata bi se suprostavili malo, malo, nešto bi samo rekli selefi. Onda bi kaže, doveli policiju, tog bi brata skinuli golog, i silovali bi ga homoseksualci u, u samom razredu. Evo šta su naša braća, ovo je samo malo. Šta su doživljavali? Pa šta se ovo dešava onda? Je li uzvišeni uzdigao i? Je li im dao snagu? Je li im dao moć? Je li im dao oružje? Jesu bili tlačeni? Jesu. Evo dao im ponos. Onoliko koliko su bili tlačeni, direktni zastvorski tmina izašli su odmah na vrhunac islama. Na vrhunac islama su došli odmah. U borbu na Allahovom putu. Ja divna li kraja? Ja divne li pomoći? Pomoći ja divnog li gospodara? Onaj koji svoje obećanje ispunava. Tako se desilo i sa faraonom. Tako svi danas hoće da rade sa nama. Nemojte ovo nikad zaboraviti. Morate razumjeti kadersku borbu šetana protiv nas. I njihovi sluga. Zato oni udaraju na nas boje se za svoju vlast. Pa kažu, ove gore, kaže, treba samo obezglavi pod hitno. Kad je obezglavimo, onda ide, nećete vi tako ništa. Nećete ništa uraditi ubijanjem vjerovjesnika, poslanika, niste ni mogli. Da ja, uleme, muđahida, zatvaranjem, teroriziranjem, hapšenjem, privođenjem. Mislite da će islam stat? Neće tako mi Allah nikad. Niste vi gori od faraona. Učenjaci kažu da je on najgori nevjernik svih vremena. Pa šta mu se desilo? Imao tako jasku vojsku. Koliko god da oni bili opremljeni, braćo moja draga. Znajte sigurno da Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio ovdje na zemlji tu smo. Gledamo se, zajedno živimo i radimo sa svim muslimanima iz šitavog svijeta. Allah subhanahu wa ta'ala nešto hoće. Allah nešto hoće. Mi nećemo ulaziti O čemu se radi? Ali znamo jedno, a to je sigurno. Ako istrajemo i suprostavimo se, suprostavimo se svim silama kufra, tamama griješenja, Allah će podariti pobjedu. Allah će podariti pobjedu. Ojem kuruna, ojem kurula. Oni će spletkarti, Allah će sve uništiti. I obećana pobjeda će sigurno stići Allahovim robovima. Alhamdulillahi rabbil salatu wassalatu salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faraon je bio ekstremno oprezan, je tako? U odnosu na ove ništa. Oprezan da mu se ne bi uzela vlast. Tako? Pa je radio preventivno u svom širku i zulmu. Ubijao djete muško čim se rodi. Zašto? bio je oprezan. Pratite, pazite i, nagledajte i. Braćo moja, kada Allah subhanahu ta'ala daje pobjedu svojim robovima, kada oni koji imaju trenutno moć na zemlji, je tako, i prikazuju se kao lažni bogovi, kada je Allah tebar ta'ala toliko opusti da oni misle da su superiorni. Da kažu, ne, mi ne možemo, Nama se ne može nikom suprotstaviti. Mi imamo sve. I to je vrhunac. A s druge pak strane, šta treba da bude sa Allahovim robovima? Da budu toliko tlačeni i potlačeni, da im se u prsima stisne i da kažu, gospodar moj, pa kad će ta pobjeda? To je da dove Allahu, podari nam pobjedu. Ne možemo više izdržati ovo. Podari nam pobjedu. Kakva će biti, kakva god, gospodar moj? Kakvog god oblika, makar mi svi izginili na njoj, ali nam je podari, treba nam. Makar svi umrli, podari nam pobjedu. Kad umremo džennet, ako ostanemo živi, opet pobjeda. Uzvišeni neće nikad dozvoliti da budemo poraženi. Neće nikad dozvoliti, zapamtite. Vidjeli ste neki dan u razgovoru sa ovim mufsidima, trolicajcima, je tako? Kada smo im rekli, mi se uzdamo Allaha, Allah će pomoći. Allah će razotkriti i od njega tražimo pomoć. Šta su radili? Ušli u auto i očli odmah. Zgrčeni lica, jer ne vole kad se Allah spomene. Oni ne vole kad se istinski, istinsko božanstvo spomene. Ne vole. Znaju, dobro znaju u čuje ruci sva vlast. Znaju dobro koji je stvorio, pa i bude strah kad se Allah spomene. Zašto? Toga je bilo strah i faraona. Zato je radio uništi ih, zatvori ih, pobijte ih, okačite im razna imena, samo da ušute, da stanu. Je tako? Pa je Allah te bareke od dao da se oni u stvari šta? Boje onoga što znaju, za šta znaju sigurno da će doći. Pobjeda islamu i muslimanima. U ovo nema nikakve sumnje. Zato, braćo moja, onoliko koliko uradimo, ako stanemo, Stali smo mi. Allah je obećao pomoć. Tražiti uzroke zbog čega se stoji. Mi uvijek moramo, mi hoćemo još. Hoćemo još. Nije nam malo ovo što je do sad bilo, alhamdulillah. Zahvaljujemo Allahu, ali hoćemo još. Zašto? Hoćemo da ispoljavamo robovanje Allahu. Ispoljavajući šta? Njegov šerijat na njegovoj zemlji. I da njegov zakon vlada na njegovoj zemlji, jer ovo je sve njegovo. I Allaha molimo da nas u tome pomogne. A oni, oni koji god se suprostavi, bez obzira koliko malo brojna bila skupina oni i malo oni, koji će uvijek biti malo, uvijek je malo oni koji vjeruju, malo oni koji su robovi Allahovi, malo oni koji su na sunnetu, uvijek je malo, malo, malo, malo i malo. Upravo Allah subhanahu wa ta'ala ovim, ovom manjinom želi da pokaže da oni neće moći ugasti njegovo svjetlo ubijanje njegovih robova, njegovih vjerovjesnika. Zato je na nama, braćo, da postavimo sebi velike ciljeve. Da pričamo onome što će inšala u tala doći, u to nema nikakve sumnje. Da govorimo o tome kako islam pun optimizma, a ne pesimizma. A zatim, a to ćemo sljedeći put inšala u tala ili neka drugi put, ćemo govoriti javno i otvorno onima koji su stali uz one koji su zulomčari. Pa ćete vidjeti šta uzvišeni kaže za njih. Da su isti koji oni. A znaju, ako znaju na čemu su, pa i dalje brane uzvišeni. Na koliko ajeta kaže isti su oni. I nemojte kaj stajati u saf oni koji nepravedno postupaju pa da vas kaže džahennem prži. Je tako? Ova vjera, zato uzvišeni kaže, tjelka ajatul kitab mubin, ovo su ajati knjige jasne. Samo je jedna knjiga, ona je Allahova. Nije ni jedne partije. U njoj su svi programi. U njoj je sve što nama treba. I zabranjeno ono što za nas nije. Sve je u njoj. Zato što on jedini gospodar i vladar koji ima pravo da naređuje i da zabranjuje. I niko to više ne može. Niko sebi ovo više ne smije pripisati. E zato oni glumije lažne bogove na zemlji, a mi smo robovi onoga u čije ruci sva vlast. I naša je zadaća i zadatak da se sve ovo skloni. Inša Allah utjela. Zato nas je Allah stvorio. Nemojte ovo nikad zaboraviti. To je primarna misija ove vjere. Ako mislite da ćemo samo klanjati, nismo mi Sofije. Da ćemo šutiti i vikat, guten tak, dobar dan, Amerikiji. Ne, ne, ne, ne, ne, ovo mora biti za nas. Mi hoćemo još. Mi hoćemo Firdeus Alala. Mi hoćemo na najviše stepene. Mi hoćemo pobjedu. Hoćemo da skine jaram sa leđa svi oni koji su danas potlačeni na zemlji. Allah, te barke od tala, ako budemo na tome putu, obećava sigurnu pobjedu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će uzizati njegovu riješ na zemlji, da tako živimo, tako umremo i da tako budemo proživljeni, alhamdulillahi, rabbil alemin. قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله